Miarritzeko Loroial zinegelak eta Lurama Elkarteak eh, ez tabaida eta zinema ustartuko dituzte biharko gaualdi batean, sortziak izanen baita filma bat ikusgai, Zero Fito, 100% bio deitzenena frantzesez, gurekin Iñaki eberroko irigoina txalde hona. Bai, arratzaldeon. Euskal Herriko Laborantza Gambararen amairu urten urtebetetze urte asteburuan sartzen da, eh, biharko gaualdia. Orduan, pestizidioen gaia, usagarria, aurrak lotzen dituen dokumentala, hola labur biltzen aliteke, biharkoa? Bai, bai eta ere uh, erriak, uh, baita filmak bi, bi nagusi eh, tratatzen ditu, alde batetik... Eh, e, pozoinik gabe eh, edo pozoinaren eh, ez erabilpen autua egiten dituzten egien e, presentaketa bat. Egan baita egiek beren e, bide bazter edo barate edo parke eta hori guziak e, pozoinik gabe nolako deatzen dituzten esplikazia da. E, Lekuko batzun bidez. Eta gero bigarren atal batean da e, bat eskola, eskola edo kantina kolektiboetan eta nola uh, mozkin biologikoak uh, eh, gerotak gehiago saharazten dituzten, eta eta hor, ete, eh, hori guztiak nahi keri batzin ondorioak baitira, badira lekukotasunak. Hora, sukaldarienak eta otetxienak eta horrelako. Mm, azkenean da pixkate erakunde publikoen uh, nahia edo eta koa izaiten aldean ba, pestizidio horiek ez erabiltzeko? Bai, alde batetik biztanda badara nahikeri politikoa, zentzu baterat edo besterat eh, bultzatzeko, eta gero ere eh, bada egeleitatearen eh, talka edo egeleitatearen egoera, eta nunbait behar dira autoriek egitean ere be, lujaldean diren aktoreak ere jokoan txartu, eta ez da ni laborari nahi ze biologikoan, be, behar bat dira kantinak e, mozkin biologiko ekilan fornitu, be, behar dira ere, nun laborariak e, direna sailortan, eta eta egien, tekinik eh, egiak ere pozoinik gabeko deateko, seguraski eh, eh, praktikak behar dira aldatu, eta hortan ere, e, zainek, eta inguruan, espazuen espazioak lantzen dituzten aktore horiek, eta ere behar dituzte, behar dira, zentzu hortan izan. Eta justuki, laborantza gamberak baluke, bere laborari xarearekin, hor kantina batzu furnitzeko gaitasuna? Bon, jada egiten da, eh? Mm. Egiten da eh, nahiko poliki, hala, eh, eh, uh, jada gure eskualde honetan, eskolegian departamentu honetan, eta zabalago ere, baina badira, eh? Adibide jango uh, interes gajiak sail hortan, uh, oha, gero ez du hori eskolegi korabarantzakan barakoak errik uh, bultzatzen, eh? badira aktore jango hortan, uh, ere mu hortan uh, direnak, eta... Ba, ba, ba, ba, egiten da, ba, egiten da, gero ezkira eh, hono eunenako egun, e, eh, eh, biologikoan e, segurtatuak, bai, kantinak, bainan, badira beste helburu batzu finkatiak diten da, egunenako hogei eta hola, uh, uste dut, uh, adibide batzu badirela bai, eh, non lortuak diren. Zain da biharko gaualdiaren helburua filma horrek ilan, ez da bai da parte hartuko dutenak ere, pentsatzen bideratutzea da helburua gaian unbait, edo apait? Bai, bon, e, gaualdi horien helburua eta bereziki biharko tematikaren eh, ideia edo filmaren ideia da justuki gai hori eh, jendakteratzea. Eta bon, hor eh, badu Lujama Kari eta historio uh, Lujoyal zinegelarek ilan beti Lujama Besperan uh, filma projekzio bat antolatzen ginuen. Hor ideia zen uh, justuki zinegelako arduradunek Erbada urtean zehar laborantza gaia edo laborantza tematikak lantzen dituzten filma batzu presentatzen balire, e, zendako ez, elgerrek ilan e, eh, antolatzia eta pixka bat gure ipatzia. Eta hala gertatzen da, or, e, eh, bihar presentatzea den filma hori, e, laborantza biologikoa eta lantzen duela, presentatzen duela, orduan, ustartu gira, uh, antzia dut ere guai zure, zure galderare. Bana... Ebe biharko gau eta ez eh, helburua edo zenta hori irugen eta ba, desberdin baitira? Ba, ba, ba, ebe ideia da eh, hori, uh, hori izanen diren gaiak, uh, aipatak izanen diren gaiak, edo dakteratzia, eta eta baditugu beraz uh, gomita batzu segurtatiak uh, gero uh, landa edo zin, filmaretik landa izanen den sola saldia hasteko eta bo, be, baliatuko horien izendatzeko, baina badugu um, Doni Banelo itzuneko uh, Eskolako uh, eh, sukaldaren nagusia, mm. ditzen dena Bruno Mazeti, eta jada uh, eh, Xantako Kolegio hortan, aspaldi untan, bai, azken amak urte hortan berdin, eh, uh, biziki lekuko eta biologikoan diren mozkinak uh, sartuak dituztela beren uh, menuetan, eta Bruno Mazeti horrek, badu uh, generat, bon, badu esperientzia, badu e, gilatzapena eta gaia hori ongi menperatzen eta osnartia du. Eta uste dut, berak, oza, e, politak e, kondatzenako dituen, bederen bere esperientzian, e, bere esperientziatik abiatuz eta bere esperientziaren mugak eta alde baikoak eta esperantzak eta mm. hola izitenako da nekukotasun bat. Eta gero berari juntatu dugu Liza Chateau-Gihon deitzen den uh, Anderea, bera Eh, ble elkartean animatzaile da, beraz ble eh, lekuko eh, laborantza biologikoaren garatzeko struktura nagusia, eh? baina eta lizak e, justoki eskolekilako zubia laborariak eta eskola eta kantinen arteko zubi hori e, ere ari da, edo lotura hori egiten du, eta berak ere bere ofizioa edo lana pixka bat zehaztuko dauku. Eta gero irugarren hitzlari gisa, be, Lohantz bezuet uh, eh, izanen da. Lohantz bezuet uh, administratzaile da, baina horrez gain laborarisa eta eh, biologikoan eh, etxeeko izle, Eta berak ere, uh, oha, eskolek ari da, beraz bere, bere esperientzia ere halko du. Mm. Oha, ideia da, uh, ideia da, uh, zabaldiak izanen diren gaiek, uh, izarteak utxadezaten eta eta hor egina den filma hori ere hori eman, eta beti uh, dinamika berian, eh? galdeak esen suartara doaz, uh, guk ere... Uh, gure einean nahi dugu zentsortarat usatu. Mm. Bai, hor, uh, lehen astapenean aipatu zu, errietan adibidez, uh, pestizidiorik ez gehiago erabiltzea, eta uh, badira beste teknika batzu, belartzarrak uh, kentzeko, eta bar. Uh, gaur egun uh, pestizidioen lekua uh, tipitzen ari da, zenta bon debekua ez da oraindik pasa, legearen aldetik, eta zeinetan uh, da hor pestizidioaren lekua? uh, eh, behirietan uste dut uh, lege batzu basatea direne, eh? uh, poliki poliki usteko, uh, laborantza mailan ez oraino, uh, bo, beti, uh, uh, nola ezan hori, uh, norabide batzu emana direnak beti buru buruz eta hola, ez da hono debekubik, baina uh, luke luzatu behar, uh, espero dut, Ehm, bo bak izu, nik eh, pentsatzen dut uh, frango mailetan edo frango gaietan uh, gizarteak baduela politikan uh, eta nunbait bait berdin uh, eta oinarritik aldaketak hasten direlarik eta normalizatzen direlarik beste pratika alternatiboa guak, begiro politikak uh, ofizialtzen ditu eta eta halagertatzen da, eta zendako ez beste isi duen edo pozoinen gai hortan uh, hala gertatu, egan nahi baita uh, eh, beberdin nergiek eh, gero eta gutxiago uh, erabiltzen badituzte eta norma lizatzen badin bada ez erabilpen hori e, gero egetxako izan den da dedekatzia, behinan uh, mm. bon tendentzia laike hori buruz doa, eh, badira initz iniziatiba eskuin ezker gutxiago erabiltzeko eta debekatzeko edo, edo gabe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 beste zer sal. Bai. Baduzte, uh, eh, zozinik eh, ekoizten alko iago. Produktu biologikoak salduko ituzte berdin? <laughs> Hori balin bada, hortan egiten bada <laughs> diru. Ba, zelnako ez, zelnako ez, beti. Elberen elburia soko e, eh, kalte egitea, beno, beneficio egitea da, hor uh, balin bada sos, uh, beste manera bat sos gehiu iteko, berdin, uh, berdin hortara dien dira, eh? Mm. Zerrofito bon. 100% bio, deitzen da filma, beraz, eh, bihar uh, miarritzeko loroial ikusgai izango dena, sortziak territan da itzordua, eh, lujama uh, antolatzen du zinegelarekin batera, eta erramezala, eh, inaki kaipatzen zituen gomitekin ondotik ez da para da, eta horretaraziz, beraz, larun batean, laborantza gamarak, euskal herriko laborantza gamarak, bere amairu urteak ere ospatuko dituela, hain Iza, mondiolosen, eh, inaki berroko irigoin, mire esker, izan untxa? Bai, mire esker zeri,